punya cerita dengan judul Demit Lemah Bro kiriman dari Munir Yono. Setiap yang bernyawa pasti merasai mati. bahawasanya kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam syurga, itulah dia orang yang beruntung. kok iku diarani lemah bro dining warga desa sejatine lemah iku ora bro dadi bro jalaran wis lawas pancen ora ana sing paninggara ujare kondo lemah kuwi wingit lan dadi papane demit Bukti ne, lemah ing sak kiwa tengene lemah bro iku subur senajan ora dioncori banyu saka kali irigasi Kawit jaman londo, lemah bro iku pancen dianggap sangar dening warga desa. Panganggep iku turun temurun inggo seprene. Tahu ana pawongan sing nekat nanduri lemah iku, sakwise kuwi wonge asring girap-girap mergo ngimpi ala. Keporo ora let suwe banjur ketaman leloro. kedadian iku nambah kandel kepercayaane warga desa bab anane demit ing lemah bengkok mau senajan lemah bro iku diyakini minangka lemah sangar ewo semono para nom-noman padha ora wedi nggunakake kanggo bal-balan. Bocah-bocah wis padha ngerti aturani bal-balan ana papan kono. Ing antarane sadurunge srengenge angsul kudu wis padha bubar. Mbuh bener, mbuh ora. sawijining warga ngaku jari tau weruh pewayangan padha playon ing lemah bro meneri wayah wengi malah ana sing kandha tau weruh wewujutan medeni padha jengklekan binarung unine gending klenengan kanthi wirama uyon-uyon swara ngrangin ginewangi nuwuhake mengkirike gitok. Naliko iku titiwan sini tandur Ora udah soko lemah bro Parman lagi ngoncori sawai Kanti bendung ilinek banyu irigasi kene salurane dibendung. Sawai harjo ora kedanyun jalaran iline banjur menggok menyang sawai Parman. Parman kepeksa mendung banyu tanpa musawarah karo warga kanthi pawadan selak arep lunga menyang Sumatera. Mula dheweke niat disi tandur. Ngedenge Parman ngileni sawai harjo teko karo mikul pacul. Weruh sawai kapiran banyu harjo nesu sesugal. kowe kok dadi nyalai kesepakatan udune sawahku dhisik sing dileni banyu lah kesepakatan opo to wangsulane Farman sajak nyepelekake aku iki wis arep lunga adoh sabar sithik iki aku wis rampung Harjo saya muntap tanpa wigah wigih dheweke nyandak pacul dalan banyu sing kanggo ngileni sawah Parman ditablek nganggo lemah Parman ora trimo tangane ngeruk lendut banjur disawatake raine Harjo Harjo klilipen atine wimbo kobong Harjo sing pawakane gagah gedhe dhuwur iku tanpa mikir dawa nuli balangake paculi marang Parman. Pacul natap bathuke Parman. Tujune sing mampir bathuk mung dorane dudu paculi sing landhep. Nadian kena dorane pacul, panone Parman kumepyur. Dheweke ambru jebrabah ana galengan sawah. Weruh Parman ngatang-atang Harjo durung marem. Parman banjur didak dodone karo wuwu sereng. kelakuanmu iku ora beda karo kelakuane setan kahanan dadi geger wong-wong sing lagi ana sawah padha gemruduk mara niate arep nyapih sing lagi kerengan harjo bisa disarehake Nanging tanpa kanyono-nyono parman jenggelak tangi banjur ngantem pilingane Harjo saka mburi. Harjo ora kobrindo. naliko Harjo arep males wong-wong padha ngujer Harjo, saperangan meneh ngalang-alangi parman. Wekasane wong loro kasil dipisah. Nanging perkarane ora kandhet tekan semono. Parman sing bathuke rempul ngompiang ora karuan. bola balingan ngancam arep miloro harjo naliku ku harjo wis dilungake dening kanca kancane saka sak ngarepe suwi patrape parman saya aneh dheweke petentang petentang karo mlaku ngalor ngidul kadang kala nyandak pacuran lemah disawatake sanggon-nggon karo ngundha monoharjo. polahe parman ora bisa diluk nganti surup dheweke ora gelem dijak muleh Naliko sisiane disusul Amri ngare-ngare Parman malah disengguh Melani Harjo. Parman semparet mulungani sisiane nuju lemah Bro. Ing kono Parman sesumbar ora marem yen durung miloro Harjo nganti lempe-lempe. Dulu patrape Parman kaya wong kesurupan sing wadon bisane mung nangis mergo jipet pikire. Kami tuwa moro nyedaki bojone Parman karo kondo. bojomu mbak menawa lagi kepanjingan demit lemah berosri ning ora perlu kuwatir mengko tak undange Mbah Miri wayahe wis ngancik jam 10 bengi Mbah Niri sing dijaluki tulung kami tuwa lagi teko. Wong-wong sing padha nonton parman saya akeh. Racake padha gumun marang kekendelaning Mbah Niri. Srajan wis tuwa nanging kanthi kekendelan mirunggan Mbah Niri jumangkah ngambah lemah. Bro, mau marani parman sing lagi silo anteng kaya wong meditasi. Opo sing digunakake ndah miri tanpa kangelan parman manut nalika dituntun ninggalake lemah bro saperlu digawa mulih mbah miri banjur musadani parman parman sadar niate arep nemoni harjo kanggo njaluk pangapura dheweke ngakoni lupute Parman crita yen sadurunge bendung banyu kaya-kaya dibisi swara gaib sing ngandhakake menawa dheweke bebas gunakake banyu sak katoke sebab dheweke wis disengkake minangka panguwasa banyu irigasi mula Parman bebas yen arep bendung saluran krungu ceritane parman wong-wong saya yakin yen lemah bro iku pancen wingit wong-wong padha ngathukake kedadian sing nemahe parman karo kale bocah-bocah sing sapa lemah bro sak dina sedurunge bocah-bocah iku sapa lemah bro nganti kliwat surup jarine golek jantrik mbok menawa mergo kale bocah-bocah iku demit lemah bro nesu sing dadi sasaran kanepsone kebenaran parman sing pikirane lagi kacau awit adine ing Sumatera ngab sembari lagi loro nemen lan butuh ragat mertombo kamu kok ing desa wancine lagi arep tandur iki cerita cekak kanggo para jimatres kabeh menawa jimatres jimatres kabeh duwe cerita misteri kirim no wae marang Ki Banuasmara salam misteri salam jimatres Oh, ¡Oh!